פרק ל"ט: הידעת עת לדת יעלה סלע, חולל איילות תשמור, תספור ירחים תמלאנה, וידעת עת לידתנה, תכרענה ילדיהן תפלחנה, חבליהם תשלחנה, יחלמו בניהם ירבו בבר, יצאו ולא שבו למו. מי שילח פרא חופשי ומוסרות ערוד מפתח, אשר שמתי ערבה ביתו ומשכנותיו מלאכה. ישחק להמון קריה, תשועות נוגס לא ישמע, יתור הרים מרעהו, ואחר כל ירוק ידרוש. היו ורם עובדיך, אם ילין על אבוסיך. התקשור רם בתלם אבותו, אם יסדד עמקים אחריך? התפתח בו כי רב כוחו, ותעזוב אליו יגיעך? התאמין בו כי ישיב זרעך, וגורנך יאסוף? כנף רננים נעלסה, אם אברע חסידה ונוצה. כי תעזוב לארץ בציה, ועל עפר תחמם. ותשכח כי רגל תזוריה, וחיית השדה תדושיה. הקשיח בניה ללא לה, לריק יגיעה בלי פחד. כי הישה אלוה חכמה, ולא חלק לה בבינה. כעת במרום תמרי, תשחק לסוס ולרוכבו. התיתן לסוס גבורה, התלביש צווארו רעמה, התרעישנו כארבה הוד מחרו אימה? יחפרו בעמק ויסיס בכוח, יצא לקראת נשק. ישחק לפחד ולא יחת, ולא ישוב מפני חרב. עליו תרנה אשפה, להב חנית וחידון. ברעש ורוגז יגמא ארץ, ולא יאמין כי קול שופר. בדי שופר יאמר האה, ומרחוק יריח מלחמה, רעם שרים ותרועה. המבינתך יעבר נץ, יפרוס כנפיו לתימן. אם על פיך יגביה נשר, וכי ירים קינו. סלע ישכון ויתלונן, על שם סלע ומצודה. משם חפר אוכל, למרחוק עיניו יביטו, ואפרחיו יעלעו דם, ובאשר חללים שם הוא.